Labrīt, rādījām arī Latvija klausītāji, ir 9 un 1 minūte ar tevi ētrā priesteris Pēteris Skudra un laiks eh, šīs dienas eh, katehēzē, kā jau ierasts eh, darbdienu rītos un jā, šodiena nav izņēmums, tad varam atkal tikties jau Ziemassvētku laikā šeit ētrā un noteikti tad varat dalīties ar uh, Eh, saviem iespaidiem, ar to, kā esat pavadījuši šo eh, Ziemassvētku eh, laiku, un tad varat arī, jā, droši ar citiem klausītājiem padalīties, kā jūs esat svinējuši, kas jūs ir uzrunājis šajos svētkos, un kā varbūt ir izdevies piedzīvot Dieva klātbūtni šajos, šajās svētku dienās, jo tad arī mēs svinam to, ka Dievs ir Emanuēls, viņš ir mūsu vidū, viņš nāk mūsu vidū ne tikai toreiz pirms tiem 2000 gadiem, bet arī, arī šodien, arī šodien Jēzus nāk pie mums, nāk mūsu vidū un nāk pie mums caur dažādiem cilvēkiem. Es eh, piedāvāju iesākt eh, šo eh, katehēzi ar kādu sveicienu, kuru mēs vēl neesam paspējuši atskaņot. Un šis sveiciens ir gandrīz kā no paša pāvesta, tas ir no pāvesta nuncija Baltijas valstīs Petera Raiča, un tad, jā, piedāvāju ieklausīties, kas viņam mums ir Eh, sakāms, un tad pēc šīs sveiciena varam ķerties klāt pie eh, šīs dienas katehēzes. Tad dodu vārdu eh, nuncijam, aicinu pievērst uzmanību tam, ka viņš nav latvietis, un viņš kalpo visās trijās Baltijas valstīs, un tomēr, tomēr viņš cenšas šajā sveicienā mūs uzrunāt latviski. Šogad Kristus dzimšanas un Ziemassvētku svētās dienas svinēšanu atkal nedaudz ierobežošu Covid pandēmijas sekas. Tomēr ir iepriecinošā apziņā, kad neskatoties uz visām pārvietošanās un pulcēšanās grūtībām, mēs joprojām esam brīvi un varam savas sirdis sagatavot vietu kungam Jēzum, kura piedzimšanu svinam ar prieku un pateicību. Pirmsvētku rosībā un sautraukumā, gatavojot un dāvinot dāvanas, ir svarīgi veltīt laiku un pārdomāt patieso Ziemassvētku dāvanu, Emanuelu, kas nozīmē Dievs ar mums. Tā ir kunga lielākā dāvana cilvēcei. Patiešām dieva labvēlība mums ir atklājusies caur viņa dēla Jēzus Kristus piedzimšanu, un mēs pamatoti dalāmies savā priekā, vienkārši sākot priecīgus Ziemassvētkus. Šis brīnišķīgais sveiciens pauž mūsu pateicību Dievam par to, ka Viņš pasaulē ir sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu, kā mūsu pētītāju, kurš dzimis no jaunavas Marijas. Vēsturiskais Kristus dzimšanas notikums Ziemassvētkos šodien tek pārdzīvots, daloties mūsu kristīgās ticībā skaistumā ar savām ģimenēm un draugiem, daloties cerībās gaismā un laimē, ko sniedz mīlestībā pret citiem. Priecīgus Ziemassvētkus jums, kuri ticat Dievam un uzticāties Viņam! neskatoties uz visu pasaulie valdošo neticību un ļaupratību. Svētīgi jūs, kas ļūdzaties, piedalāties svētajā misē un regulāri saņemat sakramentus, jo jūsu ticība Dievam ir tā, kas uzvar visas bailes un pasaules tumsību. Ticība ir žēlastība, ko Dievs jums ir dāvājis ar mērķi, lai tā augtu un izplatītos caur jums pasaulē. Tāpēc jūs, kā ticīgi cilvēki, esat aicināti būt par dzīvu piemēru citiem, kuri redzot jūsu labos darbus, vēlēsies iepazīt Dievu, kuram jūs ticat un kuram jūs esat tik dārgs. Priecīgos Ziemassvētkus jums, kas cenšaties būt ļodsjūtīgi un žēlsirdīgi, kas spēj dalīties savā dzīvē un īpašumā ar tiem, kuri nonākuši grūtībās un kam ir mazāk. Ejiet svētīgi, kā saglabājat dzīvu dieva mīlestību savā sirdīs un dalāties šajā mīlestībā ar citiem. Jūs patiešām esat viņa liecinieki šajā pasaulē, un jūs gaida liela atlīdzība debesīs. Priecīgus Ziemassvētkus jums, kas sejat cerību izmisumā vidū. Svētīgi jūs, kas saglabājat savu paļāvību uz to kungu un viņa solījumiem. Tie, kas tic dzīvē, kā dzīvības svētumam, atzīst Dieva galveno dāvana mums un gaida jaunas un mūžīgas dzīves apsolījumu, viņa pēdējo dāvana, dāvanu tiem, kuri paliek cerību pilni un uzticīgi. Tāpēc paliksim ar kungu, mūsu dievu, nemitīgi lūgsimies, lai Viņš ir bezgalīgi žēlsirdīgs pret mums šajos grūtajos pandēmijas laikos. Atcerēsimies savas lūkšanas, iekļaut visus cilvēkus, īpaši tos, kuri cieš no fiziskām vai garīgām slimībām, un lūksim par baznīcu. Tiem, kas to klausās vai lāsa, lūdzu, veltiet laiku, lai nolieku galvu svētībai. Svētā tēva pāvestā Franciska vārdā, kuru pastāvu šeit, Baltijas valstis, es ar prieku nododu savu apustulisko svētību jums un jūsu mīļajiem. Lai mūsu mīlestība pret Dievu un brāļiem un māsām turpina augt un izpausties, mūsu ikdienas dzīvē. Un lai visvarenais Dievs svētī jūs un jūsu ģimenes, tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen! Novēlam svētīgus un prieka pilnos Ziemassvētkus, kā arī miera un svētības pilnu jauno gaudu. Priestera katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu, 9 no rīta. Tas bija mūsu nuncijas Baltijas valstīs Pēters Raļķis ar savu sveicienu un arī svētību, kuru viņš mums um, dāvā kā pāvesta pārstāvis šeit mūsu zemē paldies eh, viņam par eh, centību arī eh, mēģināt mūs uzrunāt latviešu valodā. Manuprāt, viņam tas ļoti labi sanāk. Priekš cilvēka, kurš ikdienā nelieto mūsu valodu, tad um, visu cieņu cepuri nost. Tad, jā, šodien katehēzē aicinu uzturēt joprojām tādu skatu uz visu universālo baznīcu, ne par vēl arī tad es iesāku ar šo uh, um, ehm, nuncija eh, sveicienu, tāpēc, ka viņš pārstāv pāvestu eh, šeit eh, Latvijā un nu, Baltijas valstīs. Un mēs varam tad arī ieklausīties tajā vēstījumā, ko sacīja pāvests šajos Ziemassvētkos, ko viņš aicina mūs kā kristiešus, kā katoļus, tad arī kam pievērst uzmanību mūsu mūsu ikdienā šajos svētkos un arī tad turpmākajā laikā, kam šie svētki mums aicina tā pastiprināti pievērst uzmanību un, un pārdomāt. Tāpēc aicinu arī tevi, klausītāji, iesaistīties, ja tu redzēji vai dzirdēji uh, Eh, svēto misi kopā ar pāvestu 24. datumā vai arī šo svētību pilsētēm pasaulē 25. datumā. Eh, varbūt tevi bija kādi vārdi, kāda doma, kas tevi uzrunāja tavā draudzē vai ko tu pats eh, lasīji un meditēji šajās dienās, to visu tad tu vari arī dalīties un pastāstīt šeit ēterā, zvanot uz numuru 67 969 131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Ļoti, ļoti priecāšos dzirdēt, kas tevi ir uzrunājis šajās dienās, ka tu esi svinējis šos svētkus, un ja arī varbūt šogad šie svētki ir bijusi pilnīgi izgāšanās, tad arī ar to tu vari padalīties, jo uh, kā vakar arī savā eterā sacīja Jolanta dalīta bēda pusbēda un dalīts prieks dubults prieks, tā kā mēs noteikti, noteikti varam dalīties ar to, kas, ko esam piedzīvojuši, pastāstīt to citiem, un es esmu pilnīgi pārliecināts, klausītāji, ja tu saņemsi drosmi, tu izdarīt, tad uh, pilnīgi noteikti būs vēl kāds, kas varēs identificēties ar tavu pieredzi, un varēs tev teikt paldies par to, ka tu piezvanīji un dalījies šeit ēterā, uh, Tas ļauj arī šim cilvēkam tad um, gūt pārliecību, ka viņš nav viens pats. Tā kā tas var būt arī tavs žēlsirdības darbs, ko tu izdari, un uh, kā tu vari dalīties ar to, ko tu esi saņēmis no Dieva, vai ko Dievs ir pieļāvis tavā dzīvē šajās dienās, šajos svētkos, un tas uh, varēs nest augļus. Tā kā ļoti, ļoti ceru klausītājus tavu iesaistīšanos. Tātad zvani uz numuru 67 969 131,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 Tā kā daudzi no jums sekoja līdzi ganiņu misei un arī svētībai pilsētē un pasaulē, tad es šīs uzrunas, ko pāvis sacīja, es atstāju uz tādu vēlāku laiku, piedāvāju tev klausītā iesākt šo sarunu ar pāvesta Franciska uzrunu pirms lūkšanas kunga eņģelis, uh, ko viņš lūdzās katru svētdienu ar svētceļniekiem kopā eh, svētā Pētera laukumā, un pirms eh, šīs lūkšanas tad viņš arī uzrunā svētceļniekus, pasaka kādu um, īsu, nu var teikt tādu kā sprediķi, tādas kā pārdomas, meditāciju. Vakar svinējām svētās ģimenes svētkus, un uh, jā, klausītāji, tad eh, klausoties šīs pāvesta pārdomas, tu noteikti arī vari padalīties ar to, kādas tev pārdomas raisījās svētās ģimenes svētkos, kā tu svinēji šo svētku dienu, vai tev bija iespēja satikt savu ģimeni, vai varbūt um, tevai ģimenei neizdodās satikties, arī tā var būt, tad uh, droši dalies ar šo savu pieredzi, un varbūt bija kāda doma, kas tevi uzrunāja tavā draudzē, ko priesteris sacīs prediķī, vai turbūt meditēji, lasīji šos svētos rakstus, ko liturģija piedāvā šie svētku dienai, un Tevi kaut kas īpaši uzrunāja par to, kā Jēzus pazūd Jeruzalemē, kā vecāki viņu meklē, tad uh, droši zvani uz ēteru, raksti īziņas, raksti ēpastus, eh, dalies tad ar to, kas tevi ir uzrunājis. Pavis Francisks uh, norāda uz to, ka Dievs izvēlās ļoti vienkāršu un pazemīgu ģimeni, caur kuru viņš ienāk mūsu vidū. Tātad arī Dievs uh, ienāk pasaulē kā jebkurš cilvēks. Un tāpēc pāvests aicina mūs pievērst uzmanību divām lietām. Viena lieta ir tā, ka mēs, mūsu stāsts rodās mūsu ģimenes stāstā. Ja, katram no mums ir savs stāsts, un šis mūsu personiskais stāsts nebūtu iespējams bez mūsu ģimenes stāsta. Šeit, mēs nenokrītam no debesīm, mēs uh, nerodamies tā uz tādu burju eh, mājienu. Mēs eh, ienākam ģimenē, kurai ir savs stāsts, un šis stāsts tad ir tas, kas veido mūsu eh, stāstu. Mēs, pavas arī saka, tad tas mums ir ļoti svarīgi, ka mūsu stāstu veido šīs mīlestības saites, un tā persona, kas es esmu šodien, um, ir, ir tā, no kuras tad uh, rodās, vai, jā, kura ir radusies uh, no uh, šī ģimenes stāsta, no ģimenes attiecībām, no tās mīlestības, kāda ir pastāvējusi mūsu ģimenē. Ja, tātad tas ir mans stāsts, mana ģimene, un tās ir manas saknes, un ja mēs šīs saknes nocērtam, tad pāvis saka, mūsu dzīvība izsīkst, tā izžūst. Um, Dievs mūs nav radījis kā tādus vientuļos bruņiniekus, saka pāvests, bet gan lai mēs ietu kopā. Un tāpēc eh, pāvests aicina mūs pateikties par mūsu ģimenēm. Uh, Dievs domā par mums un viņš vēlas, lai mēs esam kopā, pateicīgi, vienoti un spējīgi saglabāt savas saknes. Uh, tad, tad, uh, mēs, protams, nenākam no ideālas ģimenes, mūsu ģimenēs ir arī gana daudz pārpratumu, konfliktu, gana daudz arī nu, tādu varbūt ievainojumu, bet jebkurā gadījumā tas ir tas mūsu stāsts, kas mūs veido to, kas mēs esam šodien. Un mums nu, nevajag no tā kaunēties, mums nevajag no tā baidīties, uh, Tas ir kaut kas tāds, eh, kas mūs ir veidojis to, kas mēs esam šodien, un arī tas mūsu ģimenes stāsts nekādā gadījumā nevar traucēt mums eh, realizēt to mūsu aicinājumu, eh, kam mēs esam radīti. Jo galu galā arī mēs redzam, ka Jēzus dzimtas kokā, ja mēs lasam Mateja evaņģēlie pirmo nodaļu, kas kādam var no malas likties varbūt garlaicīgi, ja, tad, kam man jāzina visi tie vārdi, uh, Bet tur mēs redzam to, ka Jēzus ienāk dzimtā, kura nav ideāla. Ja, un tad no Abrahama laikiem mēs tur varam redzēt gana daudz grēcinieku, gana daudz, nu, tad pēc arī jūdu visiem tādiem likumiem neiederīgu cilvēku, kas ir pagāni, ja, kas ir grēcinieki, kas tātad tādā veidā Jēzus parāda to, ka viņš pieņem uh, un ienāk šajā ģimenē tādā, kāda tā ir ar visu tās vēsturi un ar visu tās arī negatīvo pieredzi. Un arī tad šī ģimene ir galu galā ne tikai mums, nu, mēs varbūt daudz koncentrējamies uz ievainojumiem, arī ir ļoti daudz, mēs te lūdzamies par dzimtas sakņu dziedināšanu, par uh, ģimenes eh, radītajiem ievainojumiem, ko mēs esam saņēmuši no vecākiem un no vecvecākiem tā tālāk. Protams, ka tas viss ir svarīgi un tas ir vajadzīgi, lai ehm, nu, šī kaut kāda pagātne mūs nevajā, bet tāpat laikā mums ir arī jāmācās saskatīt, kas ir tas labais, ko mēs esam saņēmuši no savām ģimenēm, eh, jo, kā pāvis saka, tas, tā ir tā mūsu izcelsme un mums ir jāzina, no kurienes mēs esam cēlušies un, un eh, mēs varam arī tad ehm, tā ļoti cilvēciski paraudzīties uz tiem mūsu priekštečiem, kuri ir bijuši cilvēki, vāji, ievainoti, nepilnīgi, trausli, un viņi mums ir mēģinājuši dot to, ko viņi var mums dot, tā kā viņi prot mums dot. Un tas, tas ir tas, kas mūs ir veidojis, un tās ir tās mūsu saknes. Pāzestam Franciskam ļoti svarīgs ir šis sakņu sakņu jautājums. Mēs atceramies arī tad, kad viņš bija šeit Latvijā. Jā, viņš mūs uzrunāja, lai mēs raugāmies gan uz savu kultūras mantojumu, gan arī tad uzrunājot vecos cilvēkus katedrālē, viņš uzsvēra to, cik svarīga ir šī pauģu sastapšanās. Un tā pāvestam Franciskam ir ļoti, ļoti svarīga. Jā, ka mēs arī raugāmies saviem vecākiem, vecvecākiem, vecvecākiem, neaizmirstam viņus un eh, klausamies viņu stāstos, jo tie viņu stāsti tad ir tie, kas ir veidojuši mūsu stāstu. Bet otra eh, lieta, otrs aspekts, tad pirmais aspekts, ko mēs svētās ģimenes svētkos varam paraudzīties, tas, ka tā ir uh, vide, tas ir stāsts, no kura rodamies mēs, kas ir veidojis mūsu, mūsu stāstu, tā, nu kāda mēs esam šodien. Bet otrs aspekts tad ir tas, ka mēs varam mācīties, kā būt ģimenei. Un eh, pavests norāda, ka lūk arī svētajai ģimenei eh, viss negāja viegli. Arī tur bija negaidītas problēmas, satraukums, ciešanas, ja, un eh, pavests arī tā vienmēr atgādina to, ka ne, neeksistē tāda svētā ģimene, kādu mēs to attēlojam uz uh, svētbildēm. Ja, Marija un Jāzeps, viņi pazaudē Jēzu, viņi viņu meklē, satraukumā atrod viņu pēc trijām dienām – Ja, tad, kad viņš sēž starp eh, šiem skolotājiem templī un viņi nesaprot uh, to savu dēlu, viņiem ir jāmācās saprast uh, savu dēlu. Un Pāvils saka, tāpat ir arī ar mums katru dienu. Ģimenē ir jāmācās klausīties viens otrā, lai saprastu viens otru, lai ietu kopā, lai arī tad stātos pretī visiem konfliktiem un grūtībām. Un tas ir tāds ikdienas izaicinājums, ja, pārvarēt uh, ar pareizu attieksmi caur tādām vien, caur vienkāršiem žestiem, rūpēm un uh, tādām arī, nu, varbūt pievēršot uzmanību arī tādiem ikdienas sīkumiem, uh, ka mēs caur šiem, jā, kaut kādiem ikdienas mazajiem žestiem tad arī pārvaram visas tās grūtības un izaicinājumus, ar kuriem mēs sastopamies konfliktus, uh, Un eh, pāvests arī tad eh, norāda to, ka viņš ir vairāk kārt jau varbūt līdz apnikumam eh, norādījis uz to, ka mēs nedrīkstam, jā, ka mums ir jāveido dialogs, jā, jāveido dialogs savā starpā, ka mēs tātad visi kopā ejam, mēs tad arī esam aicināti runāt kā ģimene, runāt pie galda, uh, Eh, runāt, eh, ka vecāki veido dialogu ar bērniem, eh, bērni veido dialogu savā starpā, vecāki savā starpā, tāpat arī neaizmirstot par savām saknēm tiek veidots dialogs ar vecvecākiem, ja, tas pāvestam ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad viņš pievērš uzmanību Marijas vārdiem, ka lūk tavs tēvs un es mēs tevi meklējām. Un viņš norāda uz tādu uh, detaļu, ka Marija uzsākot šo sarunu, viņa saka nevis es un tavs tēvs, bet tavs tēvs un es. Jā, ka viņš saka, vienmēr ģimenē tu ir pirms es. Jā, ka nevis es un tad pārējiem, bet ka vispirms tu un tad es. Viņš saka, tāpēc, lai sargātu ģimenes harmoniju, mums ir jācīnās ar uh, šo es dik, dita, diktatūru, ja, tad, tad um, ka mēs, uh, ka mēs uh, liekam malā to savu egoismu, uh, savu kaut kādu vēlmi sevi likt pirmajā vietā un mācamies raudzīties vispirms uz otru. Tas nenozīmē pazaudēt kaut kā savu identitāti arī. Par to mēs esam runājuši, lasot tās pavasta encikliku visi brāļi, uh, ka noliekot sevi otra rīcībā, tas nenozīmē saplūst ar otru vai atteikties no savas identitātes, nepavisam nē. Bet es apzinoties savu vērtību, savu identitāti vispirms, tad uh, vēršos pie otra, un, un tikai tad es uh, meklēju kaut kādas savas intereses, un, protams, pāri visam nemaz necenšos pacelt savas intereses augstāk par uh, citiem. Ja? Tātad, uh, lai... Uh, valdītu harmonija ģimenē, mums ir jāmācās tu nolikt pirms es. Tad vispirms viens otrā klausīties, pirms mēs tiesājam viens otru vai vainojam viens otru par viņa vai viņas kļūdām. Pāvis saka, tad, kad mēs savstarpēji apvainojam viens otru, tad mēs vienmēr atkārtojam vienas un tās pašas frāzes, tad mūsu vidū ienāk tāds uh, ienāk eh, augsts eh, klusums, un tāds eh, klusums, kuru, viņš saka, ir, var sagriezt ar nazinu, mēs latviski sakam, var cirvi pakārt, ja, kāda ir tā spriedze, un šī ģimenes, nu jā, tad ģimenē ienāk tāds kā augstais karš, un pavests saka, tas ir ļoti briesmīgi, tāpēc es atkārtoju, uh, šo padomu, kuru pāvis ir sacījis vairāk kārt, ka vakarā pirms gulētiešanas, pirms viss ir, uh, diena ir beigusies, lūdzu salīkstiet mieru. Nekad neiet gulēt, neizlīkstot, citādāk nākamajā rītā būs augstais karš, un tas ir ļoti bīstami, ja, jo tad uh, tas uh, var, nu, šis konflikts var tādā veidā tikai augt. Un uh, jā, pāvis saka, tad eh, cik, eh, cik ir skumji noraudzīties, ka eh, daudzu māju sienās tad veidojās šis, šie konflikti pieaug un nostiprinās tieši dēļ šī klusuma un, nu, tāda arī neierobežotas, nu, tāda egoisma, ja, kad cilvēks domā par sevi, savām interesēm un nenoliek augstāk šo tu Tad arī pāvests saka, lūdzu katru dienu, tad arī lūdzieties kopā un lūdziet Dievam šo miera žēlastību. Tāpat arī tad lūdzieties par ģimenēm. Viņš saka, mums visiem vecākiem bērniem baznīcai sabiedrībai ir jāaizstāv un jāsargā ģimene, kas ir visu mūsu bagātība. Tāds, lūk, pāvesta uh, aicinājums eh, paraudzīties uz savām saknēm, kas ir eh, mūsu eh, tas stāsts, no kurienes mēs esam radušies, nebaidoties tad no visām arī tām, nu, ēnas pusē mūsu stāstā un apzināties to, ka, jā, apzināties to, ka um, bez, uh, um, um, um, bez, uh, bez ģimenes mēs nemazām nevarējām būt pasaulē, un tad uh, mēs uh, esam aicināti reflektēt tās savas saknes un arī uzturēt attiecības ar savām saknēm, tātad ar saviem vecākiem, vecvecākiem, tiem, kam vēl tādi ir, uh, un kam nav, tad arī aicinājums lūgties par, par ģimenēm un veidot jā, šīs attiecības ģimenē, kur mēs mācāmies veidot dialogu, mēs mācāmies klausīties savā starpā un mēs noliekam šo tu pāri, pāri pāri savām interesēm, pāri es. Tad, jā, pēc tam arī pāvests uzrunāja, uzrunāja jaunaulātos, viņš, viņš vērsās pie pāriem, arī norādot to, ka vakar tika izdota vēstule, ko viņš ir uzrakstījis šiem pāriem, domājot par viņiem. Mēs noteikti arī šo vēstuli lasīsim šeit, uh, ēterā, tad uh, jūs to varat atrast, uh, varat atrast uh, Vatikāna mājaslapā. Uh, mēs uh, par to noteikti pārunāsim šonedēļ kādās tuvākajās dienās, ko tur pāvests raksta, bet pāvests tur pamatā tad aicina uz pasaules ģimeņu tikšanos, kas norisināsies nākamgad jūnijā, ja nemaldos Romā, vēl tad ģimenes var paspēt pieteikties un doties uz šo pasaules ģimeņu tikšanos. Tāpat arī pāvests aicina pievērst uzmanību demogrāfiskajai ziemai, kur ir skārusi daudzas rietumu valstis, norādot uz to, ka daudzi pāri nevēlās bērnus vai paliek tikai pie viena bērna. Viņš saka, tomēr tas ir nu, katastrofāli raudzīties tā, tas ir nu, pret mūsu nākotni, ja, un tāpēc viņš aicina, aicina arī pievērst šim jautājumam uzmanību un um, lūgt Dievam žēlastības pēc saskatīt, kāda bagātība tad ir um, bērni ģimenēs. Un, protams, tad arī mums kā sabiedrība ir jārūpējās par ģimenēm, lai ģimenes tiešām arī tad būtu droša vide, kur bērni var nākt pasaulē, lai ģimenes nebaidās. Uh, uh, laist bērnus pasaulē. Un arī tad, kā ierasts pāvests noslēdz savu uzrunu ar aicinājumu lūgties par viņu. Šaka, lūdzieties par mani, neaizmirstiet un to neaizmirstiet lūgties par mani. Un tad arī viņš pateicās visiem, kas par viņu lūdzas ikdienā. Tālūk, tad uh, pasaules uh, ģimeņu dienas, uh, kas norisināsies nākamgad jūnijā, vēl varam pieteikties. Vakar svinējām ģimeņu, svētās ģimenes dienu, varam lūgt žēlastību mūsu ģimenēm, gan no tām, no kurām mēs nākam, gan arī tajās, kurās mēs esam, mācoties veidot dialogu, mācoties klausīties viens otrā un tu nolikt augstāk par es, un tāpat arī tad apzinoties to savu uh, ģimenes stāstu, kas mūs ir veidojis par tiem cilvēkiem, kuri mēs esam šobrīd. Eh, noklausīsimies dziesmu, kuras laikā es ceru, ka arī tu klausītāji iesaistīsies droši zvani uz numuru 67 969 131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272, pastāsti to, kas tevi ir uzrunājis šajos svētkos, eh, varbūt tev izdevās sekot eh, pāvesta Franciska, uh, ganiņu mīsas svinībām vai šai svētībai pilsētai un pasaulē, tad kas ir tās lietas, kas tevi uzrunāja, varbūt, ka tavā draudzē prāvests teica kādu iedvesmojošu sprediķi vai ir kāda doma, kas tev iekrita sirdī pašam lasot, svētos rakstus, tad droši ar to visu dalies zvanot un rakstot. Mm. spēku, ko sirds mana jūt. To neizteikt dziesmām un vārdiem. Man pašam tik ļoti tur gribētos būt pie Betlēmes mirdzošiem vārtiem. Man pašam tik ļoti tur gribētos būt pie Betlēmes mirdzošiem vārtiem. Tie ganiņiem modriem, kas bīgi nāk, un noliecot galvas ieš klosu. Tur kūtiņā mazā, kur lopiņi sāk, jau miegaini gulties uz dusu. Tur kūtiņā mazā, kur lopiņi sāk, jau miegaini gulties uz dusu. Oh. acis rāda, kurš visus it visus tā mīlējis mūs, kā mīlēt vairs nespēj sirds kādā. Kurš visus it visus tā mīlējis mūs, kā mīlēt vairs nespēj sirds kādā. To mieru, to mieru, ko sirds tagad jūt to neizteikt dziesmām un vārdiem. Tev arī, tev arī tur vajag būt pie betlēmes mirdzošiem vārdiem. Tev arī, tev arī tur vajag būt pie betlēmes mirdzošiem vārdiem. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Jā, mums eh, Vlada eh, raksta īziņu, ka eh, viņa nāk no kristīgas ģimenes un viņas ģimenēs Ziemassvētki ir bijuši vienmēr ļoti svarīgs laiks un svinam katru gadu ģimenes lokā. Paldies, Vlada, par tavu īziņu. Joprojām ceru klausītājus tavu iesaistīšanos, tad tu vari zvanīt uz numuru 67969131 var arī rakstīt īziņas uz numuru 266-77272 un padalīties ar savu, ar, jā, kas tevi ir uzrunājuši šajos svētkos, varbūt tev bija iespēja sekot līdzi kādām no pavesta svinībām, Eh, Ziemassvētkos eh, kāda, dzirdēt kādu no uzrunām, tad droši arī par, padalīties ar to, kas tevi ir uzrunājušies svētkos un to, kā tu eh, šos svētkus esi pavadījis un kā tie, jā, kā tie ir norisinājušies tad, aizvadītajās dienās. Tad, kad mēs translējām svētdien spāvesta svētību pilsētiem pasaulē, Mēs varējām dzirdēt pāvestu uzrunu pirms šīs eh, svētības, kur eh, līdzīgi kā vakar, tad eh, mūsu ģimenēs pāvests aicina veidot dialogu, klausīties viens otrā un nevis tikai būt tādos strīdos, kur mēs viens otram sakam kaut ko, bet neklausamies, tad vakar arī šajā, ai, piedodiet, aizvakar pilsētēm pasaulē svētībā pāvests norādīja to, ka vārds – ir tapis miesa, lai runātu ar mums, un Dievs vēlas dialogu, nevis monologu. Galu galā pats Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir dialogs, mūžīgā un bezgalīgā mīlestības un dzīvības komunija. Tātad mēs esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības, Dievs, kurš ir ģimene, Dievs, kurš ir uh, trīsvienība, ja, tad mēs varam arī teikt, ka Dievs ir mīlestība, kas pastāv starp šīm trijām personām. Līdz ar to tad arī Dievs ir dialogs. Ja? Dievs ir dialogs un uh, komunija. Ja? Tāpēc arī mums ir tik svarīgi, ka mēs uh, savās ģimenēs un savās draudzēs uzturam šo ja, dialogu un komuniju. Ja? Baznīcā mēs ar komuniju saprotam ne tikai maizes gabaliņu, ko mēs saņemam pie dievgalda, bet mēs ar komuniju sa saprotam arī tad, uh, to kopienu, kurā mēs esam, kad draudze ir komunija. Un eh, mums ir svarīgi tad eh, pazīt vienam otru, eh, būt dialogā vienam ar otru, tāpēc arī mēs tagad ejam šo sinodālo ceļu un es ceru, ka tavā draudzē jau ir bijusi kāda tikšanās, sinodālā ceļa tikšanās, ja nē, tad noteikti tu vari vēl to paspēt norganizēt kāds varbūt varētu teikt, bet eh, man nav autoritāte draudzē un tā tālāk, bet uh, daudzi, es arī esmu saņēmis nu, ziņas, ka cilvēki sūdzās, nu jā, bet mūsu draudzē priesteri neorganizē šo sinodālo tikšanos, um, nenotiek uh, šis dialogs, tad uh, man parasti ir nu, divi jautājumi. Pirmkārt, vai tu esi pats aizgājis pie priestera un teicis, klau, vai mūsu draudzē kaut kas tāds notiks, jo nu, tas ir tas, ko baznīca sagaida no mums šobrīd, ka mēs tiktos uz šo sinodālo ceļu un dalītos savā pieredzē ar baznīcu, Un, ja gadījumā, sliktākajā gadījumā, priesteris tev saka, ka mūsu draudzē nekas tāds nenotiks, neviens netraucē tev iet sinodālo ceļu un tu vari pie sevis mājās uzaicināt, labi, mēs nevaram tikties daudzi cilvēki, ja, bet mēs varam pieļautajā cilvēku apjomā uzaicināt vēl dažus eh, draudzes locekļus pie sevis uz eh, vakariņām, un pie vakariņu galda kopā palūkties un pārunāt tos jautājumus, kas ir piedāvāti. Protams, ka mēs vienā reizē neiziesim cauri visiem, bet nu, tik cik mums laiks atļauj un tik cik ir iedvesma, uh, pārunāt šos jautājumus, kā mēs katrs jūtamies, kā mēs jūtamies, jā, kas mūs pavada šajā ceļā, kā mēs jūtamies, vai mēs jūtamies uzklausīti baznīcā, vai, vai mēs piedzīvojam, vai mēs piedzīvojam kaut kādu kopību ar citām konfesijām, ar citām reliģijām, ar Eh, citu ticību, vai mēs jūtamies līdzdalīgi baznīcas misijā. Tie ir jautājumi, kur tev <laughs> nav vajadzīgs priest ar uzaicinājums, lai tu dalītos ar tiem ar saviem draugiem. Un tad jūs varat šīs savas atbildes, savas atziņas, teiksim, tādu kopsavilkumu pierakstīt un nosūtīt uh, sinodālā ceļa uh, nu, šiem kontaktiem, ja, tai, uh, uh, birojam, kas to visu tad arī apkopo. Un tā tu vari pats rādīt šo labo piemēru, uh, negaidot uz to, ka kāda būs oficiāla, oficiāls ielūgums eh, no tavas draudzes eh, prāvesta vai draudzes atbildīgajiem. Ja, tu vari pats iet šo ceļu kopā ar eh, saviem draudzes locekļiem, un tad tādā veidā tu arī būsi izmantojis iespēju iepazīt kaut vai dažus no saviem draudzes locekļiem, tādā veidā arī veidojot ar viņiem personiskākas attiecības. Tātad, uh, Dievs kļūst miesa, lai veidotu attiecības ar mums, lai runātu ar mums, un Dievs ir dialogā, viņš vēlas dialogu kopā ar mums. Jā, tad viņš, pāvis arī saka, ienākot pasaulē, iemiesotā vārda personā, Dievs ne tikai parādīja satikšanās un dialoga ceļu, bet pats sevī iemiesoja šo ceļu, lai mēs iepazītu un ietu pa to ar paļāvību un cerību. Ja, tad um, viņš arī atsaucās uz uh, šo dokumentu Visi brāļi, kur uh, viņš um, slavē uh, šos daudzos celsardīgos cilvēkus, kuri pacietīgā dialogā ir saglabājuši vienotas ģimenes un kopienas. Un, diemžēl uh, mēs esam spiest arī redzēt to, ka uh, šajā pandēmijas laikā, tiksim tā pandēmija izceļ uh, tādu mūsu tendenci, kas jau ir pastāvējusi iepriekš, nu, noslēgties sevi, nu, rīkoties pēc saviem ieskatiem, atteikties iziet pretī, satikties, darīt kaut ko kopā, ja, tad uh, mums varbūt ir vieglāk būt vienaldzīgiem, vieglāk iet šo īsāko ceļu, kāš uzgriezt muguru un nelikties zinis. Pāvis saka, mums ilgtermiņā ir daudz uh, prātīgāk iet šo garāko ceļu, kas ir dialoga ceļš, kas tad arī patiešām spēja atrisināt visus eh, konfliktus. Eh, mēs vēl šī dialoga centrā noliekam pašu Jēzu. Viņš saka, diemžēl mums apkārt eh, šīs vienaldzības un dialoga trūkuma dēļ ir tik daudz konfliktu, ir tik daudz krīzes un pretrunas, ka mēs jau sā, esam pie tām pieraduši un mums šīs milzīgās traģēdijas jau uh, kļūst eh, vienaldzīgas, mēs tās sākam ignorēt, un tāpēc pāvests kā katru gadu atgādina par šiem reģioniem, kur pastāv ārkārtīgi daudz konfliktu, un pāvests lūdzās gan par Sīriju, Irāku, Jemenu, Izrēlu, Palestīnu, eh, Libānu, Afganistānu, Mjanmu, Ukrainu, Etiopiju, Sāheles reģionu, Āfrikā, Ziemeļāfriku, eh, Sudānu, Dienvidu Sudānu un arī uh, tad Amerikas eh, kontinentu eh, visu to par visiem tiem cilvēkiem, kuri cieši no vardarbības, no konfliktiem, eh, no nesaticības. Un tad pāvests lūdz, lūdz, lai mēs visi lūgtos par šo dialoga dāvanu, lai mēs meklētu izlīgumu, lai mēs meklētu brālību. Tāpat arī tad pāvests lūdzās par to, lai Dievs dod visiem slimniekiem veselību un iedvesmo visus labas gribas cilvēkus meklēt piemērotākos risinājumus veselības krīzes un tās seku pārvarēšanai. Un tad arī pāvests lūdzās par to, lai visi cilvēki varētu saņemt īpaši neaizsargātie un visvājākie, visnabadzīgākie varētu saņemt nepieciešamo ārstēšanu un šo visu pandēmijas ierobežošanu, uh, īpaši arī tad, lai tās vakcīnas būtu pieejamas visiem cilvēkiem, jo kamēr mēs te Latvijā, nu, liela daļa mūs ar spiešanu nevar piespiest tās vakcīnas pieņemt, diemžēl ir daudzi cilvēki, kuri gribētu saņemt vakcīnu un nevar to izdarīt, tāpēc, ka gluži vienkārši viņiem tās nav pieejamas, un tāpēc pāvests tad lūdzās par to, lai uh, visiem būtu vienlīdzīga pieeja veselības aprūpēji, tad arī vakcīnām, kas mums var palīdzēt pasargāt sevi no šīs slimības tādas izplatīšanās un, un arī iespējamām letālām sakām. Ja, tad dialogs, kas mums palīdz nepalikt vienaldzīgiem, tāds varētu būt tas kopsavilkums, uh, no pāvesta uzrunas svētdien pirms svētības pilsētai un pasaulē, lai mēs nepaliekam vienaldzīgi pret cilvēkiem mums līdzās, lai mēs nepaliekam vienaldzīgi pret tiem konfliktiem, kas norisinās pasaulē, lai mēs nepaliekam vienaldzīgi pret sievietēm, kas cieš no vardarbības jauniešiem, kuri kļūst par manipulācijas tādiem upuriem, nepaliekam vienaldzīgi pret vecajiem cilvēkiem, kuri ir palikuši vientulībā, nepaliekam vienaldzīgi pret eh, bēgļiem un migrantiem, kuri šobrīd atrodas neapskaužamā eh, situācijā un arī visbeidzot nepaliekam vienaldzīgi eh, pret vidi, pret pasauli, pret kopīgajām mājām, kurās mēs dzīvojam un dzīvojam nereti arī esam bijuši nolaidīgi pret to vidi, kurā mēs uzturamies. Tāds, lūk, ir bijis pāvesta vēstījums svētdien, pirms svētības pilsētēm pasaulē. Ar šiem visiem tekstiem jūs varat iepazīties Vatikāna radio mājaslapā. Paldies arī tendē latviešu redakcijai, kas nodrošina šos tulkojumus, nodrošina kopsavilkumus šīm uzrunām. Uh, tad uh, aicinu tos lasīt, aicinu tajos ieklausīties un padarīt par saviem, censties arī tos ieviest savā ikdienā. Paldies Līvai, uh, kas ir uzrakstījusi, ka viņai šie svētki ir pagājuši diezgan miegaini. Nogulēja visas svētku mises 24. decembrī, taču uh, Eh, nepraktizējošā tante klausījās pāvesta ganiņu misi. Viņa teica, ka pāvestam bija labs sprediķis. Tad, nu, gribās zināt, kas tur bija. Jā, diemžēl mums laiks vairs eh, neatļauj pievērsties šai uzrunai, bet uh, īsumā tas, kas mani personiski visvairāk uzrunāja pāvesta Franciska sprediķī ganiņu misē, uh, bija tas, ka viņš norādīja uz to, ka visvarenais dievs, bezgalīgais dievs ienāk pasaulē kā mazs trausls bērns. Un viņš parāda šo savu lielumu šajā cilvēciskajā vājumā. Un tas tad arī ir tas dieva ceļš, kuru ir arī tāds aicinājums mums pieņemt. Ka dievs kļūst mazs, kur pretī mēs varbūt bieži vien meklējam pasaules varenību, un Dievs pazemojas, mēs vēlamies būt uz piedestāla, visaugstais norāda uz pazemību, mēs gribam izrādīties. Dievs dodas meklēt ganus, meklēt tos, kur ir neredzami, bet mēs meklējam atpazīstamību. Jēzus piedzima, lai kalpotu, mēs nepārtraukti dzenamies pēc panākumiem. Tad uh, jā, tas ir arī tāds aicinājums mums pieņemt savu nespēku, savu vājumu, savu trauslumu, atklāt to, ka Dievs nāk pie mums eh, mūsu ikdienas eh, sīkumos, ka Dievs eh, atklājās, jā, tajā ikdienas vienkāršībā. Tad pāvests Viņš saka, ka mums nevajag noteikti mazvērtēt to mūsu ikdienas mazo lietu vērtību, kuras var būt par šo mīlestības pieredzi. Tāpat arī nevajag krist izmisumā, redzot savu nespēku, vājumu, trauslumu, kļūdas, jo arī tajās tad Dievs mums atklāja, ka viņš mūs mīl, uh, ka viņu nebiedē e, šīs mūsu kļūdas un mūsu trauslums, un viņš pats kļuva mazs un trausls, lai parādītu to, cik tuvu viņš vēlas mums būt un aicina tikai uz vienu, vienkārši uzticēties viņam. Un tāpat arī tad uh, prast saskatīt Dievu mūsdienu mazajos, e, atstumtajos, kas ir nabagi, kas ir šie bēgļi, ja, vistrūcīgākie cilvēki, tad uh, viņi ir vislīdzīgākie Jēzum un Jēzum tad arī caur viņu mēs eh, varam, caur šiem nabagiem, tad mēs arī varam piedzīvot to eh, Dieva klātbūtni un rūpējoties par nabagiem, arī tāds eh, izaicinājums varbūt mūsu draudzē mēs te arī daudzi cilvēki pārdzīvo, ka, mm, nu, re, kur ir katoļi pieteikuši savas tiesības uz Pētera baznīcu, uh, tāds varens dievnams, bet es domāju, ka arī šis paustas prediķis mums ļoti skaidri norāda, ka tā vietā, lai tagad sacenstos par to, kuram būs šis dievnams, mums vajadzētu drīzāk sacensties par to, kurš nu, aprūpēs un parūpēsies vairāk par nabagiem, par bezpajumtniekiem, par bēgļiem, Jā, ka varbūt tās katoļi varētu rādīt piemēru tajā, ka lūk, mēs, piemēram, <laughs> uzņemam bēgļu ģimenes savās, savās draudzēs, nevis tur cīnamies par kādām ēkām, kurās, nu, tāpatās visticamāk nebūs, kas iet, jo, manuprāt, Rīgā visi dievnami nespēja piepildīt, teiksim tā, visi ticīgie nespēja piepildīt mūsu esošos dievnamus, kur nu vēl meklēt jaunus, tad Tas ir tas ceļš, kurš mums ir jāiet, ja mēs gribam sastapt Jēzu, kalpojot nabagiem, kalpojot vismazākajiem un arī pieņemot pašiem savu nabadzību, savu vājumu, savas nepilnības. Tas tad arī bija tas, ko nu, pamatā pasacīja pāvests Francisks savā ganiņu mīsas uzrunā. Bet kā jau minēju, tad visas šīs uzrunas jūs varat atrast Vatikāna radio mājaslapā, uh, ieguglējiet Vatikāna radio pāvesta sprediķis, tad jūs noteikti atradīsiet šīs uzrunas. Paldies Vatikāna radio latviešu redakcijas komandai par tulkojumiem šīm pāvesta uzrunām. Un paldies arī tad, jā, abām dāmām Līvai un Vladai par līdzdalību šajā katehēzē. Kaut kā laikam pēc svētkiem vēl uh, esam tādi paguruši, nekas, iesildīsimies, tad jau atkal tieksimies rīt, katehēzē rīt kopā ar mums arī šeit būs ētrā priestris Hosē, tad um, droši, droši aicinu klausītāji rītā būt aktīvākam nekā šodien. Un liels paldies visiem, kuri atbalstat Radio Marija darbu. Pateicoties jums, tad arī Radio Marija var radīt svētku noskaņu visiem tiem cilvēkiem, kuri nevar pavadīt laiku kopā ar savām ģimenēm, kuri ir vieni paši mājās vai slimnīcās vai darba vietās, daudziem ir arī jāstrādā eh, svētku laikā, tad eh, pateicoties jūsu atbalstam un jūsu ziedojumiem, jūsu brīvprātīgo kalpojumam rādījumam arī var radīt svētku noskaņu eh, visiem tā klausītājiem. Un, protams, arī klausītāji tu pats